Vino, Doamne, vino, Doamne, că te aștept de mult timp ca să vii. Vino, Doamne, vino, Doamne, căci doar Tu, când sunt slab, mă susi Vino, Iisuse, te aștept pe Tine, căci fără Tine e atât de greu, Vino, Iisuse, vino la mine și dă putere tu, Dumnezeu.